yeah, yeah, yeah. Mostan akarsz be a húzés rónát? Akkor húzd be a rónát. Nem mondod, hogy akarod már. Mi nem húzott ki mi át egy helyben. Köszönöm, ötröket. ima stade mačka još. Da. Naš ovo dostat, ember odaadott, hogy jássak. a fejlődés. Köszönöm, hogy a nyilatkozatot. Egyáltalán nem. Kamakat még megengedje. Bezavarja a kismaskát. Nem érted, hogy zavarja be. Legyen az egyetlen uralkodó macska. Már három? Igen, ők egy is tudják, mert ott van. Kell majd a... Na, mondod, Jute. Ott meg tudják. Péter. Már se kellett másra. megy permetezni. falar com ele. que siis kapal. cosmos. Ez volt a másik macskát, hogy uralkodó macskába bájik. Hogy legyen, maradjon az uralkodó. atrás. Né? én is a lukak. Táncozod a fejét, Isten. Nem igazán biztos, rátesszük, tudjuk valamit végbe vinni. Kéze is, kézzel húzni. Az ide. mean, for me. Annyi van még csak. Á, ültessük és nem amikor én elültetem, nem kell. Nem kell, hogy örüljön. Én elültetem. Ássuk egy felukat, nem tart sem elég sem. Nem kell, hogy örüljön. Minek örül? Nem kell adnod fölösleg. Ne osztál ki semmit sem elvitettem, hogy egy párat elvitettem tőle. Föl lesz, nem meddig tart föl. Nem, nem tart, nem is. Föl. Miért csinál az összes? Miért tett ebben az összesen? Kettős mind a hátnak. Tudom, Nem kell az összes egyszerre már. valami komoly pszichológiai gondjaid vannak. Van, olyan nagyon. Szóval én nem tudom, de ilyeneket, ilyeneket nem tudtak köz kiengedni fejlettebb országokban. Abszolút. elresztem is, persze nem. Ám olma. Ma lesz előtt. Én szemtelen vagyok. Szeretsz magadnak.